Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 de radio. Amb el treball de Sala Folgado i Andreu Alderol en la redacció, el d'Arturo Delgado al control de so, Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant en 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web <coughs> la 977.com. I a més teniu el Twitter oficial del programa esports, arroba, perdó, arroba esports 97 nit en xifra, en número arroba esports 97 97 Newton. La pregunta que estem fent vos avui és què va fallar en Riazor, que és el que li va passar al València Aire en Coruña, arroba esports 97 nit. I precisament era el Twitter del nostre programa, arroba esports 97 nit, counter que teniu que seguir, lògicament, si no ho feu ja, el que fa exactament 27 minuts a les 11 i 5 vos comunicava la destitució de José Luis Mendilibar com a entrenador del Llevant Unió Esportiva. En les oficines del club està reunit el Consell d'Administració i allí un home d'esta redacció d'esports. Primera comunicació d'urgència amb Salva Folgado. Salva, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Bona nit. Eh, hem vist com arribava José Luis Mendilíbar, al qual se li ha comunicat la seva destitució. Eh, ara de seguida ens contaràs quins són els noms que sonen, però Mendilíbar ja no és entrenador del llevant d'una esportiva. Sí, la informació que tenim, Manolo, és que el llevant d'Unió Esportiva, al seu Consell d'Administració, ja coneix la identitat del tècnic que va substituir a José Luis Mendilibar que en el moment s'ha arribat a un acord dins d'aquesta reunió del Consell d'Administració, amb la presència, evidentment, del president Quico Catalán i del director general esportiu Manolo Salvador, pues, eh, s'ha cridat per telèfon al tècnic actual, a José Luis Mendilibar, que s'ha desplaçat en el seu cotxe particular cap a les oficines de València, del Llevant d'Un Esportiu, perdó, encara es troba des d'ara dins de les eh, oficines. La reunió del Consell arrencava a les 8 de la nit, és a dir, Manolo, estan des de les 8, són les 11 i mitja. Mendilibar arribava a les 11, porta mitja hora dins de, la, de les oficines del Llevanturia Esportiva, però abans, prèviament i al llarg de tota la vesprada, han estat eh, reunits per a valorar la identitat del nou tècnic del conjunt de Granota, el president Quico Catalán i Manolo Salvador. Així que Manolo, a hores d'ara, el Llevant està comunicant-li eh, a Mendilibar, que no se conta amb ell, estan explicant-li les raons, els motius, i acte seguit suposa que el llevant ho farà oficial. No sé si avui se comunicarà la identitat del nou entrenador. Ara entrem per a que ens eh, deconstruís que aquesta informació fil per randa, és a dir, mil·límetre a mil·límetre, i també per a poder aportar noms al voltant de la possible identitat del nou entrenador de Llevant Unió Esportiva, José Luis Mendilíbar. Són les 11.34, a les 11.05 vos ho confirmava eh, esta casa, Esports 97 en el seu Twitter. 11.34, amb tot això... So, hem de reconstruir tots els fets de la jornada i repassar l'actualitat del dia, com fem sempre, en 5 fotos. Mendilibar destituït esta vespada s'ha reunit el Consell d'Administració Manolo Salvador per a prendre la decisió de destituir l'entrenador llevantinista. Encara està pendent de comunicarse qui será el seu substitut. La la avanzaba Esports 97 nit en el show Twitter a les 11 5. El nostre company de Superdeporte, Rafa Marín, este día en el Supermurciélago a Levante Televisión y la 97.7 Radio ya avanzaba también el tema. Pero la noticia ahora, perdona Rafa, es... Y, y, todo este preámbulo es para decir que en las próximas horas Mendilibar puede caer. Puede caer, es más, voy a decir más, Mendilibar está sentenciado, la idea es que no se siente en Balaídos, pero, eso va a depender de tener atado a un sustituto. El que falta Valencia es borrar el partido de Riazor. tornado y a la feina después de la primera derrota en la Liga. Diàleg Nuno plantilla se acusar a ningú i molta autocrítica per part dels jugadors. El peus a terra. Nicolás Otamendi ha que pelbón bon de campaña no s'ha ha no d'oblidar objetivo principal que es la clasificación para la Champions. Por haber eh, eh, conseguido buenos resultados creo y estar ahí arriba no quiere decir que, que, seamos candidatos a pelear por el título, que tenemos que ir partido tras partido y, lo más importante eh, es tener siempre los pies sobre la tierra y no pensar que, nada, por estar ahí arriba somos invencibles. La infermeria camí de la milloria. Andrea feu i mig entrenament amb el grup i està previst que dimecres torna de manera total a les sessions de treball. Igual per als casos de Orban i Alves. Espera Turquia perquè dijous arriba l'hora de remuntar el vol en Eurolliga per a València Bàsquet. Perasovic oferirà demà roda de premsa i la llista de convocats per a l'encontre. Les 11 i 36, recordem, anem a obrir a Mella i és la notícia del dia, la que ja avançava el nostre company Rafa Marín este migdia en el Murciélago i la que vos ha confirmat a les 11 5 en el nostre Twitter en arroba esports 97 nit el eh, programa que esteu sentint i és la destitució de José Luis Mendilibar com a entrenador del Llevant Unió Esportiva. Segon entrenador en caure, en primera, abans ja ho ha fet este vesprada eh, Xavi Ferrer en el Córdoba, substituït per Miroslav Jukic, per cert. Per tant, José Luis Mendilibar, segon tècnic destituït en primera divisió de la temporada Mendilibar ja no és entrenador del Llevant Uniesportiva. 11 de la nit i 37 minuts, una pausa i ens espera Salva Folgado per a desgranar-nos tota la informació al voltant de la destitució de José Luis Mendilibar. Això és la 97.7 Ràdio, això és Esports 97 nit. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente Apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Puedes ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al es masiva toda la temporada. Canal Plus. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 i 39 eren aproximadament les 3 menys 20 de la vesprada. Programa El Supermurciélago d'esta casa de Levante Televisió de la 97.7. Rafa Marín, preguntat per Carlos Bosch, ja contava això. Pero la noticia ahora, perdona y, Rafa, es... Y, y, y, y todo este preámbulo es para decir que en las próximas horas Mendilibar puede caer. puede caer, es más, voy a decir más, Mendilibar está sentenciado, la idea es que no se siente en Balaídos, pero, eso va a depender de tener atado a un sustituto. Les 11 y 40. En eh, este caso, eh, parlem a la redacción de Superdeporte. Rafa Marín, ¿qué tal? Bonanit? Buenas noches, Manolo. ¿Qué una buena Gracias. Y también, lógicamente, a Salva Folgado. Salva, continúes en las oficinas de Levant. Sí, sí, así Manolo, esperando que pues se comparen algún representante del Levante Unión Esportiva y que, bueno, de forma oficial ya el Llevant comunique la destitució de Mendilibar. Bueno, una destitució de la qual ja avui el Superdeportes feia eco Rafa Marín, que l'ha dit a les eh, 3.20 aproximadament de la vesprada. La confirmació la oferíem en el Twitter d'esta casa a les 11.05 de la nit. Ja donaven la destitució de José Luis eh, Mendilibar. Eh, vull que me contes, anem però del cronològic. Eh, Rafa, ¿Cómo arribes tu, eh, lógicamente, a, la noticia de que Mendilibar ya no temes que en el Levant? Pues lo cierto es que es algo que se venía cocinando ya desde hace unas tres semanas, incluso un mes. Hablamos ya en Superdeporte la semana de Ipurúa de un match ball para el técnico, lo superó por los pelos. Las dos semanas de parón no han ayudado a disipar las, malas sensaciones que rodeaban al equipo, porque si algo está claro es que Mendilibar no se marcha del Levante por los resultados, sino por las malas sensaciones y por el deterioro del equipo de puertas para adentro y bueno, el día posterior a la manita del Real Madrid, la cúpula granota empieza a mantener ya las primeras conversaciones ajenas al Consejo de Administración que se ha celebrado esta noche y en las cuales se empieza a dibujar la, destitución del entrenador, que como insistíamos también a mediodía, estaba pendiente de, de, cerrar a quien va a ser su, su, sustituto. No nos consta en este momento que la operación esté, esté cerrada. Mm, hay que negociar todavía términos económicos, pero para parece Sí, un eh, una cosa, eh, al, al del que comenta Rafa, la información que tenemos es d'ara sí? es que el ya está negociando también el nuevo entrenador per a, pues, no sé si per al que resta de temporada o per al que resta de temporada i una campanya més, però la informació que tenim a més d'ara és que ja mateixa s'està negociant amb el nou tècnic. A eso, a eso iba. Mhm. Eh, sí, Manolo Salvador ja tiene un elegido. Sí, com diu Rafa, no sé no se crida a Mendilibar eh, fins el moment en el que claro. eh, s'arriba un acord dins del Consell i, bueno, i ja hi ha un, un tècnic que s'ha escollit. Perfecto. Eh, eh, eh, Rafa, me estabas diciendo. Sí, Manuel Salvador, como, como está diciendo también Salva, Manuel Salvador ya tiene a su elegido. No es un director deportivo de hacer casting, sino, sino de disparar directamente a, su presa. Lo, que, lo que no nos consta en ese momento es que esa negociación esté, esté cerrada. Posiblemente haya que esperar todavía a mañana, pero si finalmente Mendilibar eh, ha sido destituido es porque esa negociación no va a tardar demasiado en concretarse. Cronológicamente, Folgado, el Fetcher en eh, dinar este migdia de Manuel Salvador amb Quico Catalán y a partir reunido reunió Consejo Consell d'Administració que ha donat com a resultant l'arribada de l'entrenador fa escassos 50 minuts al ciutat de València on se li ha comunicat la seva destitució. Sí, efectivament, a les 8 arrencava la reunió del Consell d'Administració, abans prèviament ja han mantès una reunió molt llarga al migdia el president Quico Català i el director general esportiu del Conjuga Granota, Manolo Salvador. A les 11 arribava José Luis Mendilibar, jo des d'ara Manolo. Són les 12 menys quart i el tècnic, eh, bueno, el, fins el dia d'avui tècnic Granota, encara continua en les oficines del Llevant Esportiva. Ja comencen a sonar molts noms, no? Sí, són molts noms, Manolo, encara que com que hi ha altres eh, equips en primera divisió que estan tancant també tècnics... Primer i segona, avui, hi ha hagut una competició important entre tècnics que busquen entre, entre equips que busquen tècnics com el Betis, com la Reial Societat i com el Llevant Unió Esportiva fonamentalment, perquè els mm. mateixos entrenadors sonen per, a, per als eh, equips que ara d'ara o que les últimes hores estan buscant eh, tècnic, inclòs el, el Córdoba, perquè hi ha un nom que sona amb força eh, per a futurible del llevant Unió Esportiva, com és Lucas eh, Alcaraz, que també estava en les quinieles del Córdoba, fins uh -huh. Fins que el Córdoba avui ha anunciat la contractació de, de Miroslav Jukic. Perfecte, doncs pues, eh, eh, alguna coseta més? No, però no, que hi ha, hi ha moviment escala a oficines i que estem a l'espera de que, bueno, si comparegui algú i ens eh, comunique què és el que passa. Perfecte. Rafa, des de eh, la redacció i amb el que tu manejes, <laughs> evidentment, que has demostrat que és molt, eh, t'atrevixes a donar un nom o almenys tens dos o tres que per a tu puguen estar en la pole? Sí. No, ahora mismo, ahora mismo no, pero los nombres que está comentando eh, Salva, evidentemente son los que tenemos todos en, la mente. No hay ahora mismo un mercado demasiado amplio y además el, el perfil que necesita este Levante después de la, de la aventura fallida de, de Mendilibar, pues es el de un entrenador eh, que sea capaz de devolverle las señas de identidad a este equipo, sobre todo, sobre todo en defensa. O sea que yo creo que entre dos, tres nombres va, a estar seguro el elegido. Muy Rafa, gracias y enhorabuena de no perder la Buenas noches y gracias. Bueno, perfecto. Folgado, ¿estás tú por ahí? Sí. bueno, pues saps que tens les línies total i permanentment abertes per a que en el moment eh, hi hagi alguna comunicació oficial del portaveu de Llevant Esportiva o tingues tu, eh, estigues en possibilitat de donar alguna notícia B sobre la confirmació oficial del que ja sabem que és la destitució de José Luis Mendilibar o del seu substitut, lògicament la pugues comunicar en el nostre programa. Correcte. Gràcies, Folgado. Fins ara. 11 i 45, les línies permanentment obertes a la ciutat de València, on s'ha folgado eh, Bela Armes per a poder contar-nos i comentar-nos el que està siguent la jornada d'avui amb la destitució de José Luis Mendilíbar com a tècnic del Llevant Unió Esportiva. 11 i 46, notícia que a les 11 i 5 vos avançava el Twitter d'este programa, arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit. I en el dia d'avui tornava al València al treball, després de l'aguantar, l'agaltar, eh, com vulgueu dir-ho. Eh, del sinsabor d'ahir que, se, que va tindre el València de futbol a Riazor. Així que avui tocava veure les cares a entrenador i tècnics. Andreu Alverola, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Molt bona nit. I han parlat entrenador i jugadors. Han parlat els dos. El primer que anem a extraure són tres conclusions. Un, no hi ha hagut bro és broncada. No. Dos, hi ha hagut diàleg en doble direcció, del tècnic cap als futbolistes i dels futbolistes cap al tècnic, uh mhm. -huh. i tres, ara mos ho desenrotllaràs tot, hi ha hagut bona autocrítica dels futbolistes davant del seu entrenador. Sí, han parlat els jugadors amb Nuno este matí a Paterna, on ha sigut una jornada d'anàlisi i d'autocrítica, però sobretot de diàleg. No ha hagut bronca, com comentes, Nuno no ha broncat els jugadors pel partit de Riazor, el Said que hi ha que borrar el partit de Riazor, llevar-se del cap quant antes i pensar des de ja en el següent, que és el partit contra l'Elx. Els jugadors li han fet saber a Nuno que són els primers conscients de que no van estar bé. No importa les circumstàncies, els penaltis no pitats, autogol, etc. Uh -huh. I com tu dius, hi ha, hi ha hagut comunicació en els dos sentits. Plantilla Nuno i Nuno plantilla. El tono de l'entrenador ha sigut l'habitual, pausat, proper i protector amb els jugadors. Ni els va assenyalar a la roda de premsa ni ho ha fet entre els espais del vestuari. Els ha donat opinions, però sobretot treball i tranquil·litat, que la línia, els ha dit, és la bona, a excepció del partit de Riazor. Durant l'entrenament també ha, ha tingut alguna conversa amb alguns, amb alguns jugadors. Ahir, mmm, ho hem dit moltes vegades, li mola acostar-se als jugadors i xerrar cara a cara amb ells mentre, mentre fan algun exercici. Uh mhm. -huh. Ha parlat amb Parejo, amb Rodrigo i amb Otamendi, que són tres dels pesos pesats de la plantilla, i també ha tingut eh, un moment per a, per a Joel Rodríguez, que després del, del la seva compareixença a Riazor pues diguem que és una miqueta debilitat no so, va estar encertat per el segon gol sí, per el segon i jo crec que també falla en el tercer però bueno, la, ens quedem en això en que hi ha bona sintonia, hi havia moltes expectatives ficades a, a amb la xerrada d'avui els jugadors sabien, sabien que avui havia d'haver xarla, havia d'haver teràpia amb Nuno i Nuno no l'altra cara que estàvem esperant tots ha sigut ha sigut esta, no ha hagut bronca ha hagut bona sintonia, ha hagut una conversació uh mhm. -huh hi ha hagut pues, una cooperació en doble direcció, com diguem. Els ha demanat l'opinió, els ha demanat... I jo crec que la sensació que hi ha en el vestuari és bona i sobretot l'objectiu és ese, no? De llevar-se del cap el partit de Riazor, no van estar bé, els jugadors són conscients i a pensar ja en el partit contra l'Elx. Esa és la situació, pensar sí. eh, en el partit contra, contra l'Elx. Eh, per tant, eh, repassem les línies mestres que hem dit, no hi ha hagut esbroncada de Nuno, no. hi ha hagut diàleg en doble direcció Nuno futbolistes, futbolistes Nuno. Els futbolistes li han fet saber a l'entrenador que són conscients que no estigueren bé, que són probablement, no, són segur, els causants de la derrota d'ahir, més enllà de les circumstàncies arbitrals que els hi hagueren, eh, però per damunt d'això la, la sensació és que de no haver acorregut això, el València haguera perdut igual el partit perquè el Depor va ser superior al València Club de Futbol i a més a més, ja que dir que a més Nuno, en la seva eh, crec que intel·ligent eh, maniobra d'intentar sempre estar al costat del futbolista eh, ha estat al costat d'ells i ha tingut xerrades individuals amb alguns dels futbolistes importants com Parejo, com André, o, com hem dit, en el cas de Joel, per a alçar-li la moral de cara a l'actuació la fluixa que va tindre, sobretot, en el tercer gol el porter del València Club de Futbol. <laughs> I això són les iris mestres, això és el més important, i crec que és moment, eh, Andreu, d'escoltar Nicolás Otamendi. Per cert, després ho tractarem en tertúlia, no és baladí, no és una eh, situació escollida a l'atzar que avui siga Otamendi qui doni la cara en la sala de premsa. Per què? Perquè Otamendi és un dels eh, braços, diguem-ne, de l'entrenador dins del terreny de joc. Otamendi avui parla i diu i adoctrina i expandís i eh, dona el missatge que Nuno vol fer arribar que en este cas ha sigut el que ara ens vas explicar. Sí, Eh, jo crec que Otamendi, tots ho sabem, fins ara ha demostrat que és un dels líders de l'equip i també és un, és un dels líders del vestuari. Té, té molt de pes en aquest vestuari i avui ha esterilitzat el discurs de Nuno, que ha vingut a la línia del que estàvem contant, que no va ser un bon partit, que la plantilla és conscient d'això, i ja parla, atenció, d'una revanxa davant l'Elx este cada setmana. Escoltem a Otamendi. No hay que sacarle mérito al rival, hizo un buen partido, planteó bien y bueno, la verdad que como lo dije, no eh, en forma eh, grupal creo que no tuvimos un buen partido, funcionamiento de equipo, cuando uno pierde por ahí las segundas pelotas, las divididas y esas cosas, por ahí eh, se hace muy difícil, no han creado situaciones en donde por ahí eh, no estábamos acostumbrados eh, por el funcionamiento de equipo que, que, hemos tenido, pero bueno, hay que mirar para adelante y pensar que, que el sábado tenemos revancha y, y ojalá que, que, podamos conseguir la victoria. La argentina que parla también de, de autocrítica autocrítica, analizar el errors del partido y d'anar partido a partido no? que es la, la filosofia un este vestuario y de mires tan y sobre todo tenía una frase que, que es pro particular que que, no haya que pensar en ser invencibles no? Por la buena dinámica que estaba que el equipo. Que uno tiene que tener autocrítica de sí mismo y, la verdad que eh, eh, hoy arrancamos el día como, como todos los demás, eh, sabiendo que, que bueno, como dije, no, no tuvimos un buen partido y y, bueno, hay cosas que mejorar, eh, como lo digo siempre, es un equipo en crecimiento, es un equipo nuevo que, que tiene que ir partido tras partido, no pensar que, que, nada, por estar ahí arriba eh, eh, somos invencibles. la verdad que hay que seguir de la misma forma. Y, bueno, y, el sábado es una, es una gran posibilidad. ¿no? Més coses? Els peus a terra. Demana Nico Tamendi, que ui, pues mira, ha recalcat que l'objectiu d'esta de, plantilla, del, del València de Nuno, no és altre que entrar en Champions la pròxima temporada. Les mires curtes té este València. Un segon, perquè eh, ens eh, comuniquen que eh, el Llevant Unió Esportiva acaba de fer oficial ja en la seva web, ara de seguida estem intentant eh, obrir l'enllaç, que José Luis Mendilibar és destituït com a entrenador del conjunto del Llevant Unió Esportiva. Per oficial en la web. además en sentir el tall y en tornar y llegir el del levant Por haber eh, eh, conseguido buenos resultados creo que, y estar ahí arriba no quiere decir que, que, seamos candidatos a pelear por el título. Eh, nosotros somos conscientes que, que es un equipo nuevo, es un equipo joven, que, que tenemos que ir partido tras partido y y lo más importante es eh, tener siempre los pies sobre la tierra y, creo que, lo más importante, el objetivo nuestro es, clasificar a una, una competición europea, eh, se aspira a, lo que es la Champions y, y nosotros tenemos que pensar en eso y ir partido tras partido. ¿no? En efecto si ya esteu y y si seguimos nuestro Twitter, usamos el de les 11 y 5 de la nit, pero ahora es d'ara ya es oficial, noticia que acaba de pintar a les 11 y 33 el conjunt llevantinista, segons eh, el seu diu el Levante rescinde el contrato a Mendilibar. El Consejo de Administración de Levante se ha reunido en sesión extraordinaria en la tarde-noche de hoy en el Estadio Ciudad de Valencia con el director deportivo Manolo Salvador y ha decidido rescindir contractualmente a José Luis Mendilibar como técnico de la Sociedad Azulgrana. El entrenador dará mañana a las 10.45 horas en, el ciudad en la ciudad deportiva de Buñol una rueda de prensa de despedida. El Consejo de Administración de Levante agradece la profesionalidad que ha mostrado José Luis Mendilibar durante su estancia en la entidad levantinista, así como la de su segundo entrenador Iñaki Bea y su preparador físico Tony Ruiz y le desea en un futuro toda la suerte a nivel profesional y personal. Es a dir, con Vosberín comentant desde les 11 i 5 de la nit en el nostre Twitter. Ja és oficial per part del Llevant Unió Esportiva José Luis Mendilíbar, destituït com a entrenador granota. Encara crec que ens eh, faltava una, un fragment més de veu per sentir de Nicolás Otamendi. Andreu. L'últim, en el que l'argentí analitza un poc eh, la situació de esportiva del València i diu que el València, mm, el seu començament de Lliga, tal vegada és l'equip a batir i torna a repetir allò de refer-se davant l'Elx este cap de setmana. Hoy en día como que el Valencia es el equipo a ganar, eh, cada uno deja la vida, nosotros tenemos que pensar no importa el rival, sino en conseguir eh, sumar de a tres, que lo más importante para nosotros es lo que al final de, la liga se va nos va, no va, no va a dar eh, la posibilidad de, poder entrar en una competición europea que a los que aspiramos y nada, ojalá que que bueno, que por ahí esta derrota sirva de, experiencia y tratar de, de poder eh, el fin de semana eh, no confiarnos de nada y, salir eh, a ganar como, como lo, lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, ya ves ya que recordar que en cuanto a la enfermería wi Andrea Fetimich entrenamiento con la resta del, Amtotel Group y y la sensación que tenía es que arribará perfectamente para Dishapte. La sensación es que ya se incorporará al trabajo Group. el grupo el mateix per a Lucas Orban, al igual que mm, Diego Alves, al qual tant Nuno com eh, un dels metges del València, avui el doctor Juan Albor estava fora, però un dels metges del València eh, han anat a visitar. Este matí estava encara prou tocat Diego Alves, però ens confirmen que el segon ha, ha anat passant el dia, eh, eh, la visita ha sigut del doctor Luis Silvestre per cert, eh, ens, ens confirmen que segons ha anat passant el dia, Diego Alves ha anat millorant i que la idea també és que dimecres eh, es puga reincorporar al treball per estar deixat i a més se donat la circumstància que si demà haguera entrenat el València, Andreu no només hi havia un porter, que haguera sigut Joel perquè és que Jaume també està malalt Sí, quasi a tota probabilitat, anem a estar molt pendents de l'evolució de, de Jaume que avui ha entrenat ha entrenat a tope amb el València, però quan se n'ha anat a casa quan ha de la ciutat esportiva el que, el que es comenta és que estava un poc malalt i ens han pogut confirmar des del club que sí que pateix, eh, pateix un procés febril, eh, té febre ara mateixa i està recuperant-se mm, de mai a dia de descans mm, en principi no hi hauria cap tipus de problema per a que el dimecres es reincorporarà eh, a màxima intensitat a entrenar amb el València. Qui ha fet un entrenament d'escàndol és el tiburón Álvaro Negredo. Com per a jugar al titular? Ni molt menys com per entrar en la llista, jo me la jugaria a que sí, a que la llista per al partit davant de l'Elx serà la primera llista, almenys en la de Deneu, sempre recordem que descarta eh, un futbolista el entrenador del Llevant d'una Esportiva, però jo me la jugaria a que eh, el eh, eh Tiburón Álvaro Negredo va entrar esta volta en la llista de convocats per al partit de, de l'Elche. Eh, això pel que fa al València Club de Futbol, com, que com hem dit, Andreu, demà descansa i serà dimecres quan torna al treball. Sí, demà descansa, a més, descansa el primer equip, descansa el València Mestalla, el juvenil A i el juvenil B. Demà no se va moure ni una mosca en paterna. Demà, en efecte, eh, o almenys en quant als, grans en quant als xicotets imagina que sí que treballaran però ja serà diferent la, la història eh, d'este València perdó, d'este València Club de Futbol sí que té que tornar als sales versos, té que tornar al salse, que té que tornar a rearmar-se després eh, del que diuen després del que va passar aire en l'estadi de Riazor davant el Deportivo de la Coruña en eixa derrota 3-0 la primera de la temporada en una derrota complicada d'explicar tal i com entrà l'equip al terreny de joc, amb poca intensitat, situació de la qual ara parlarem tranquil·lament en, el, eh, en la tertúlia que començarà d'ací uns 30 segons abans, en aquesta tertúlia, també farem una primera connexió amb Folgado, perquè sembla que també que podria haver-ne ja un nom de substitut per a Mendilíbar. Estem tractant d'averiguar alguna cosita més, però eh, de seguida comença la tertúlia, el debat i l'anàlisi. I recordar també que en el món del bàsquet, després de la victòria a ir de València Bàsquet en Saragossa, per cert, eh, avui eh, abraçada sentida tota l'afició aragonesa que ha perdut el que va ser el treu, seu entrenador José Luis Abós per eh, un càncer i el càncer ja que no li pel seu nom càncer, eixa maleïda enfermetat eh, per la, contra la qual lluita multitud de gent anònima cada dia i que avui s'ha dut a l'entrenador del eh, Caixa Saragossa com dèiem eh, eh, ahir victòria Demà, roda de premsa de Perasovic perquè dijous espera Galatasaray per a la primera victòria en Eurolliga. Les 12, ràpidament, prenem aire i entrem en el debat, tertúlia i anàlisi, que el dia ve, mogut no, el següent. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi avui així en Esports 97 nit i, lògicament, el primer que tenim que fer és saludar els nostres contertulis. De la primera mitja hora continua nosaltres el membre d'esta redacció, Andreu Alberola, i s'incorpora el nostre president, Jaume Ortí. Hola, Jaume, què tal? Bona nit. Moltes noches. I el president de Superdeporte, no, el director de Superdeporte, quasi, eh, quasi, Julián Jaume, Montoro. Hola, Julián, què tal? Bona nit. Jaume, el nostre president per sempre, vamos. És el, presi el president nostre, el d'Esport 97, el de Super... Perdó per la veu, eh? No, no. Està la cosa... Està... cosa eh? Estàs, vamos eh, fenomen per a, per a parlar li hem donat enhorabona al teu company eh, Rafa Marín per mm -hmm. eh, aventurar-se este migdia ho tenia molt clar eh, a donar la notícia per si eh, algú no recorda esta la notícia que avui al voltant de les 3 menys 20 aproximadament en el Supermurciélago Levante Televisió i 97.7 donava ja Rafa Marín Pero la noticia ahora, perdona y, Rafa, es... Y, y, y, y todo este preámbulo es para decir que en las próximas horas Mendilibar puede caer puede caer, es más, voy a decir más, Mendilibar está sentenciado, la idea es que no se siente en Balaídos, pero, pero eso va a depender de tener atado a un sustituto. Bueno, pues eh, això és el que dia en Rafa Marín, per me diuen que d'un moment a un altre m'estarà atents perquè va parlar Quico Catalán, el president del Llevant Unió Esportiva, imaginem que per a comunicar ja eh, el fet eh, de la destitució de Mendilibar i com dèiem que el nom que més sona és Lucas Alcaraz, el que va ser tècnic de Granada, recreatiu de Huelva, entre entre molts altres. I en aquestes històries de les destitucions, senyors, eh, jo me... Crec, jo no, crec que tu no arribaràs a destituir cap jo entrenador. Jo estic verge, ni en l'Alaquàs ni en el València. <laughs> Jaume no arriba a destituir cap entrenador, però... Jo tampoc. Tu tampoc has tingut cap, cap entrenador i crec que Andreu tampoc. De moment no. <laughs> bueno, però sí que jo en algun joc d'aixòs de, de, de videojoc, de videoconsoles, sí que he destituït algun. No, no vaig enganyar-vos. Però pues anava a dir, eh, sí que és certa una cosa. estas coses, si s'han de produir, quan abans, millor. I, evidentment, no podem aplaudir a Llevant una esportiva perquè és evident que l'escollit per Manolo Salvador este estiu no ha funcionat Pero sí que ya hay que decir que siga el que siga o el al que siga, este es quan abans señor ahora sí, Digo una cosa, Ahora el que entre ya Pasa el que pase Hasta la fi temporada, Porque que equipa mes de dos entrenadores acaba en el clot, en el 98, no va a dir en el 100%, Pero en el 98% dels casos descasos amb de dos entrenados per temporada acaba en el clot. ya a por si hablar Bueno, jo, a veure, si no creuen en ell i creuen que tenen equip per a fer algo més de lo que està fent l'equip, quant abans millor. Jo se sempre me ve al cap per lo recent el, el cas de l'any passat de en Jukic en el València, no? Ni més ni menys. Eh, N'hi havia un problema que era que Rufete i Salvo estaven convençuts de que el substitut era Juan Antonio Pizzi i Juan Antonio Pizzi no podia vindre hasta que acabara la lliga en Argentina a final de desembre intentaren aguantar a Jukic i ahir se pergueren moltíssim moltíssim temps, Fins moltíssims punts i bueno, al final se va demostrar que faltaren no? entonces, uh -huh. si realment estan convençuts de, de que, de que s'han equivocat perquè s'han equivocat pues avant Jaume i Andreu, jo torno a dir el mateix i opine, al igual que Julián Montoro, aquestes coses s'han de produir-se quan abans millors. Lo que passa aquí sap que la medicina és destituir-los o no. La mitja decisió és molt important. Per això jo dic, si estan convençuts no, no, de que ja. l'equip pot eh, donar més jo, yo, jo, crec, jo crec, perdona, és que me ve al, al perfecte, no, al, al pèl no puc dir perquè no tinc, però sí que me ve perfecta la frase que acabes de dir, Julián, però, però per a el que jo crec. Jo crec que el Consell del Llevant, després de veure, no el 0-5, si més no, la imatge del Llevant contra el Madrid, el que se preguntarem és, si no mosseguem ja ni contra el Madrid, contra qui anem a mossegar? Però jo el que estava referint-me mm -hmm. és que aquesta solució pues, la tenen que assumir i, i, i en la voluntat de que tots tinguin clar que és la solució millor, però jo el que t'he dit que en les moltes circumstàncies tots els entrenadors tenen un moment de crisi i en aquest moment de crisi és quan tens que jugar-te-la o donar-li l'oportunitat de que continues si ells te donen o te convencen en la conversa que tens en ells de que ells pensen que van a traure ho i tenen totes les condicions per fer-ho i si no el veus així no el veus convençut doncs lògicament has que aplicar lo del metge dirigent a, a que arrencar la dent, no? Uh -huh. I en este cas, pues, jo la veritat és que el Llevant eh, arrencar des del principi amb molts dubtes per la manera de desenvolupar, però tots això ho han vist que altres temporades ha passat el mateix i a poc a poc s'ha anat amunt. Eh, la veritat és que el Llevant ha tingut un calendari molt, molt roïn que no li ha ajudat gens i jo crec que lo de guanyar-li al Madrid o no guanyar-li és complicat i d'alguna manera jo estic en el, en el camp i vaig veure moments bons però està clar que n'hi ha una diferència brutal de materialitzar les ocasions i que damunt quan el llevant les pugui materialitzar no tingui sort també ara a partir d'ara pues, si la decisió la tenen tenen que arrencar-la quant antes estic d'acord la decisió és ja i també l'important per a mi és vital és acertar-ho i què tenen que buscar? tenen que buscar algú que, que se compenetre en la plantilla que tenen això és fundamental no podem buscar un entrenador com a principi de temporada que duga al seu camp més o menys les tàctiques, sistemes o qualsevol solució. Tenen que fer al revés. Tenen que buscar-li una solució a la plantilla que n'hi ha. Per tant, això on tindrà Manu Salvador, que ha demostrat eh, moltíssims viatges el seu acert, doncs desitjar-li la millor manera, el millor acert, perquè pense que el llevant és molt important i que viatge més, que el llevant estigui en primera, perquè és el que tots volem, perquè estem esperant i se partit que tenim que cruzar-nos en ells i la veritat és que el Llevant ha patit molt i ha fet molts coses bones mm -hmm. per a que tindrà que arriesgar el més important que és mantindre's Sí, sobretot eh, jo crec que una ciutat com esta eh, Julen, li fa necessari. Eh, és necessari sí. dos equips en primera Clar, a més eh... que després el del Llevant se clavaran en el del València, el del València no, no, el no. i que això forma part del futbol però, no, però això per a tots nosaltres i, i, i parle des dels aficionats a fins i tot la premsa necessitem que hi hagi derbi necessitem que aquest derbi cada volta concite a més gent, que cada volta eh, eh, eh el València sentisca que el Levante està ahí tocant-li els nassos per no dir-la cama. Sí, jo crec, però, que, crec que fa falta. Però sobretot per el vivero que ha fet el, el Levante en estos anys, no? Uh eh, -huh. apostat molt fort, eh, baixant el, preu de, dels abonaments, eh, tot per fer, una, per fer una afició que necessita tindre un equip, no? Entonces, uh -huh. quedar-se en primera ciutat, és sobretot. fundamental una ciutat i un entorno, un entorno comarcal. Tampoc podem parlar uh -huh. d'una ciutat, ni ha gent del Llevant en tota la comunitat valenciana. Sí, sí. I d'uns anys a esta banda, pues, han crescut molt i avui dia veure el Llevant com ahir, bueno, ahir, el dissabte, el camp ple, ple, però dos dies antes ja no tenia ben, no n'hi havia paper, pues això, si ja m'haurés del Llevant, és la que té que mantindre's i la que la, és aficionats del futbol, i dic aficionats del futbol en general valencians, uh -huh. necessitem, i tots tenim que apoyar en la manera de recolzar-lo. Després, quan vinga la competició directa, lògicament els dos volen guanyar, però és vital i satisfatori que el Llevant eh, mos dona, igual que, que els equips que tenim la sort de tindre la comunitat, el Villarreal, l'Eleix, pues tot això mos dona una satisfacció que dir, bueno, el futbol valencià està ahí dalt. Sí, certament. Eh, jo eh, vos, deia, vos deia abans eh, eixa situació eh, mental, sobretot en el llevant, que jo crec que se va juntar els resultats que no acompanyen, per damunt dels resultats crec que Mendili haurà perdut el crèdit al voltant de que l'equip no creia en el que feia crec que eh, el Llevant, sobretot, eh, les idees de Mendilíbar no han calat en cap moment en estos futbolistes i, a més a més, eh, la bestial plaga de lesions parlàvem en el valencià, ni una lesió muscular, una lesió muscular. Mm. De fet, esta setmana la infermeria està, ha estat més plena, eh, i eh, en el cas d'Orban és per un xafó, i en el cas d'André per la selecció. Vull dir, eh, en el cas, per exemple, del cos eh, tècnic que encapçala en un Espíritu Santo, continua sense haver-ne cap lesió, toque, toque fusta, però en llevant és que era tal la plaga de lesions de uno i altre i altre i recaiguda del primer i recaiguda del segon i altre més i recaiguda del tercer i altre més i altre més que a la fi jo crec han juntat tots els factors i han dit, ja dit però si no, que, no anem a cap lloc mm, sobretot jo crec que en el club dins del club jo crec que no hi havia una perspectiva de millora immediata no? perquè d'aquesta situació de crisi de la que estem parlant de la que està parlant Jaume, Julen jo crec que no tenia molt de sentit un ultimàtum eh, el fet de que al Levante li, li, té que anar al Celta de Vigo esta setmana Celta de Vigo que no és ninguna tonteria i eh, que juga molt bé i que té Nolito i que està sèptim després té l'Almeria en casa després el Sevilla allí, i després té al València, el derbi és a dir, en la jornada 12 el, el Levante se pot plantar en 5 punts en 5 punts, jo crec que la, perspe la perspectiva de, de millora ningú se la creia i si, i si havien de tirar l'entrenador en la jornada 12 amb els mateixos punts jo crec que millor que el tiren ara Sí, yo creo que es eh, el mes eh, conveniente, tal y como están las eh, les ahora eh, a se d'ara. Com en qualsevol moment pot parlar Catalán, y de le anem a la así la de alemán i anem la del Valencia. Per cert, vos recorde arroba esports 97 nit, és el nostre Twitter, el 97 en xifra, en número, arroba esports 97 nit, el Twitter on, per exemple, a les 11 i 5 ja certificàvem la destitució de José Luis Mendilibar, però com que en qualsevol moment pot ser qualsevol personal llevant una esportiva a parlar i donar la conformitat i el l'hoquei okay decisiu i ja oficial a la destitució de Mendilibar, anem a avançar la pausa de quart uns minuts, uns minuts abans, comencem a parlar del, del València Club de Futbol la pregunta que vos estem fent en el Twitter arroba esports és què va fallar en Riazor? què és el que li passa al València? què va fallar en Riazor? és una pregunta escueta, clara i directa i en tornar de la públic comencem a parlar del València però sempre, com vos dèiem amb les línies total i permanentment obertes amb Sala Folgado en la de València per a que el llevant li doni la eh, conformitat ja oficial ja ho és en, el, eh, en la web oficial del club però a més a més dame a veure si podemos avanzar el nom del nuevo entrenador de Llevant Unió Esportiva con deia, tots en en Lucas Alcaraz 12 y 12 a soles la 97 pulsa radio a és sports 97 nit su concesionario Peyote en torrentisilla Silla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Silla. Complete el curso definitivo de inglés del método Vaughan con otros 16 libros adicionales y continúe aprendiendo inglés. Cada domingo una nueva entrega por solo 6,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. El curso definitivo de inglés, mi curso. Ahora todos los domingos en tu kiosco. Con mi método hablarás inglés. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano una fantástica paella tradicional valenciana, de acero pulido de excelente calidad y resistencia para el uso profesional y particular, ideal para todo tipo de arroces. El domingo 26 de octubre, la cartilla de la paella valenciana por solo 2,95 al comprar el diario Levante, el Mercantil Valenciano. No se quede sin ella. Ayer fui a First Stop a cambiar las cuatro ruedas del coche y me regalaron 60 euros en una tarjeta Mastercard. ¿60 euros de regalo por cambiar las cuatro ruedas? Tú sí que sabes. Porque sabes de talleres, ahora en First Stop, hasta 60 euros de regalo en una tarjeta Mastercard al comprar cuatro neumáticos Bristol. Porque sabes de talleres, ven a First Stop. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les 12 y 14. Bueno, senyors, ara estan riguent eh, la notícia de la Isa, que avui eh, eh, ha caigut Xavi Ferrer ja en el Córdoba, entra Miroslav Jukic, que ha fet jo crec que eh, un bon canvi, ha canviat el seu equip eh, tècnic i ja sabem qui és el seu preparador físic i ahir eh, sabem que la certa és segur. Mm, sí, jo crec que... Stanis. Sí, bueno, més allà de Stanis o, o, o del... Crec que ha canviat també el segon entrenador. Correcte. No? Jo estic convençut que li van anar bé i m'alegraria molt uh mhm. -huh. perquè, bueno, jo quise segur sempre un, una persona volguda en València que, bueno, se, jo pense que se va equivocar en, el, en, el, en la seva oportunitat perquè ella era una gran oportunitat però Estic jo, jo crec que se va equivocar de l'equip, en, en, en decisions que, que, va, que va prendre. Uh mhm. -huh. Tampoc tenia l'equip que té el València ara. Correcte, també. Però bueno, mm, m'alegraria molt de, de que esta vegada pues, sí, que, sí que tinga sort. Està clar. Ara de seguida entrem a parlar del que va passar ahir a Riazor. Abans, molt breu, per si era, per si ben benetxat alguna cosa. 12 i quart, Estadi Ciutat de València. Folgado, alguna novetat? No, Manolo, que hi ha moviment, el que apreciem des del carrer, a través de les finestres de les oficines del Llevantoria Esportiva, sembla que aquesta reunió ja, ja ha acabat, mm -hmm. estan baixant els consellers, i en teoria té previst parlar el president del Llevantoria Esportiva, Quico Catalán, per explicar els motius de la destitució de Mendilibar. No sé si en aquesta roda de premsa també eh, donarà a conèixer ja el nom del tècnic que substituís o que va substituir a, a Mendilibar. Estem a l'espera de que comparega, per tant, Quico Catalán i que se'ns doni una explicació ja no ja de les raons per les quals el llevant destituís a Mendilibar, sinó també, si és possible, conèixer la identitat del nou tècnic. El nom que més sona, com estàvem dient, o que apunten que més possibilitats té Folgado, a hores d'ara, és Lucas Alcaraz. Sí, Lucas Alcaraz Manolo, que era un técnico que estaba en el, en el entorno del, del Córdoba, a la fi el Córdoba se decidís per firmar a, a Jukic, un tècnic que ha sigut oferit també al Betis, que està buscant entrenador, però que el Betis rebutja perquè, ojo, el seu representant eh? ex, és exfutbolista del Sevilla i per tant sabràs que en aquesta ciutat hi ha moltíssima eh, rivalitat, molt de mal rotllo entre Betis i Sevilla i en la banqueta del Betis no volen eh, a cap tècnic que tinga eh, alguna relació amb alguna persona vinculada al, al Sevilla i per tant el representant de Lucas Alcaraz, Rafita Rodríguez va ser futbolista del Sevilla y per ese Manolo, me conten desde ese Sevilla que per ese el Betis rebucha a Lucas Alcaraz, el Betis que también está buscando entrenador. Es eh, eh contes, de verdad, es de bochos, pero es tal cual, como cuenta Folgado. pues, como enfogado, Folgado, verte, ¿de acuerdo? Perfecte. 12 i 17, fins a la una de la matinada, les línies obertes per a Sala Folgado des del Ciutat de València. En la notícia del dia, la destitució de José Luis Mendilibar. Ja ho contava avui Superdeport en les seues pàgines, a les 3 menys 20. Rafa Marín ho ha contat en el Supermurciélago, tant en esta casa com en el Levante Televisió, i a les 11 i 5 eh, ja vos ho ha comunicat, eh, ja vos ho confirmava el Twitter oficial d'este programa, arroba esports 97 nit, vos comunicava, com dèiem, que el Levant destituïa José Luis Mendilibar. 12 i 17, la pregunta que està estem fent en el Twitter què va fallar ahir a Riazor, senyors? Tic-tac Bueno, si voleu començar jo exemple, sí. Jaume Pues el principal problema és que per mi és la classificació i el temps han estat, han estat 15 dies mirant la classificació del València uh mhm. -huh. jugadors i la classificació del Deportivo i això li s'ha arribat a una compensació de no? pensant de que era un partit que era per a caminar, per a golejar i d'alguna manera pues, en aquesta disposició no és que no volien guanyar, al contrari el que no pensaven i jo crec que si han llegit la premsa un poquet alguns haguem vist que el Deportiu s'havia juramentat s'havien fet una reunió entre jugadors i entrenadors i havien dit que tenien que canviar i que ho anaven a aconseguir tot això se diu sempre, no? però ho té que tindre ixos ànims de de volcar-ho tot en una il·lusió i tornar a fer un milagre, crec que els equipos n'hi ha molts antecedents de què ha passat el que al València li ha passat i materialment al València li ha passat molts viatges el mateix. Jo sí que te tinc que reconèixer sí? que en este viatge no pensava que a no no li passaria. I evidentment era passat el que te dic, un problema <coughs> de de veure la classificació durant 15, 15 dies i no sé si recordareu que a mi me pareix que era massa dies perquè el València com estava. Yo creo que hi ha un problema evident d'actitud i després jo pensé que Nuno Air no va ser valent. Nuno Air se va acobardar i tal vegada va fer lo més fàcil, que era eh, mantenir el 4-3 quan tal vegada sense André Gómez jo crec que este sistema pues, pues, tampoc funciona no funciona tan bé. Jo crec que havia d'haver apostat des d'un inici. Igual és ventatxista, eh? Que conste que Weaving, eh, eh, en ganes de ser uh -huh. molt l'advocat del diable. Eh? eh el que digueu, jo vos vaig a donar sempre la contrarèplica. Eh, tant T'entenc el que dius, i com tinc que donar la contrarèplica, però li dones un miratge molt perillós al vestidor, que sense André Gómez bueno, no sabem jugar un 4-3-3. Pues, per això t'ho dic, igual se va a acobardar. Se va a acobardar. Igual és ventatxista dir-ho ara, però després va fer el 4-4-2 i li va funcionar. Va apostar, va apostar per xoc interior i li va funcionar. 12 i 20 crec que tenim que anar al Ciutat de València perquè eh, crec que tenim protagonista. Folgado. Sí, pues estarà perquè para que compareguen totes ara els eh, membres del Consell d'Administració de Llevantia Esportiva que abandonen les oficines del conjunt Rota i estem a l'espera que comparega el president Quico Català, per a veure si és possible que faci una valoració del perquè de la institució de, de Mendilibar i a veure si hi ha algun tipus de pista Manolo al voltant de la identitat del tècnic que va substituir a, a Mendilibar. Moren, que es el que ocurre, está sonante y se nom permanentment al de toda la vesprada de Lucas eh, Alcaraz, pero lo que podemos eh, donar a conèixer des que también ha sigut oferit altre tècnic andaluz com ara Manolo Jiménez. El ex de Sevilla y Zaragoza Manolo Jiménez, que también entra en la baralla, Sembra que en la pole continúa Lucas Alcárez, pero Folgado apunta este nom que, que recogim. Bueno, Folgado, pues... Bueno, esto sigue, al el presidente. bueno, pues vamos a sentirlo. Les 12 y 20, 97 nit en directo. Está Folgado desde el Ciutat de València, sus la 97.7 Radio. esperant el seu president per a compareixer. Quico Catalán, a punt de compareixer en directe. De comunicació pregunta, es libre de hacer preguntas. Si Bueno, presidente. Bueno, para allá que eh, Ah, bueno. Bueno, detalle es oficial, han despedido ya al entrenador. Sí, hemos hecho oficial hace, unos minutos, ¿no? Hemos, se ha reunido el Consejo de Administración con el director deportivo, hemos escuchado su informe, hemos valorado la situación y, y lógicamente, pues la decisión ya la conocéis, ¿no? No lo echamos, lógicamente, porque el informe de la dirección deportiva nos viene a decir que, hay que dar un giro a esta situación y que, el jefe del vestuario pues tiene que ser otra persona. Bueno, se ha decidido en este momento y tendrá alguna explicación. Como un señor. Lo que ha sido, lo que ha sido desde el día que llegó. Una persona del fútbol, una persona que desde el primer día demostró que conocía, que conocía lo que es esto y, y la verdad es que cuando Manolo y yo nos hemos sentado con él, le hemos explicado la situación, pues su comportamiento ha sido ejemplar. bajo tu presidencia es destituido. Y la segunda es eh, si sabéis más o menos en cuánto tiempo, si tenéis decidido cuál va a ser el sustituto de José Luis Mendilibar. Sí, es el primer entrenador y, no tenemos experiencia alguna en ese sentido, ¿no? Gracias a Dios, pues mira, pues no hemos vivido otras situaciones y a lo mejor, pues, eh, eh, no, no la respuesta o no el informe del, director deportivo nunca ha sido eh, como el que ha sido hoy, ¿no? Y bueno, y respondiéndote a, a quién, quién será el futuro entrenador, pues bueno, lógicamente Manolo está, está trabajando en eso, ¿no? Vamos, bueno, eh, sabemos eh, sabemos lo que lo que él pretende, lo que él quiere y a partir de ahí, pues bueno, vamos a esperar, ¿no? yo lo que quiero es eh, trabajar y a partir de ahí ver, intentar cerrar a, al entrenador que lo quiere, que, que pues siempre hemos apostado por por aquello que, que nos ha puesto encima de la mesa y vamos a Vamos a ver si, si podemos conseguirlo también. ¿no? no lo sé, a estas horas yo no puedo, no puedo confirmar nada, ¿no? Mañana va a entrar dentro del filial. Primera, primera hora iré, iremos Manolo y yo a, comunicarse a la plantilla, hablar con ellos y, bueno, y dotar de, la normalidad posible a una situación delicada. Mañana entrenamiento con el, con, con Villafaina y, trabajar y a, buscar y a conseguir el sustituto. Lucas, opciones tiene ahora mismo? Me acabas de hacer la pregunta. Yo no, yo no hablo de nombres. Yo voy a esperar a que Manuel Salvador eh, acabe de trabajar y cuando acabe de trabajar, pues eh, seréis los primeros en, enteraros. Bueno, yo no, sé la mirada que tengo en estos momentos eh, y aparte creo que Yo creo, yo creo que a Manolo lo conocéis. Lo que sí que está claro es que Manolo pretende un perfil, ¿no? Que lógicamente mm, me vais a perdonar que, que me lo guarde para <laughs> mí, ¿no? Y, busca un perfil muy concreto y vamos a, ver si dentro dentro de ese abanico de posibilidades de entradas que están en el mercado eh, ese perfil se cumple. Estoy convencido que se va a cumplir. Bueno. Eh, es, la lógica, ¿no? La lógica de Levante siempre ha esa. ¿La decisión de la destitución es más por sensaciones que por los puntos y por las jornadas que se han disputado? Evidentemente. Yo creo que no sería justo, no sería justo destituir al entrador eh, por los puntos, porque al final, pues no sé cómo ha acabado hoy la clasificación, pero bueno, anoche creo que estábamos a goles de la salvación. Eh, lógicamente, detrás de esta decisión hay un informe de la dirección deportiva que que te traslada más dudas, muchas más dudas que una posición. Yo creo que son sensaciones y, por eso se toma la decisión. No podemos nunca tomar decisiones por, por puntos. Bueno, pero si al final, pues eh, eh, yo tengo que ser lo preciso que, que, pueda ser, ser, preciso y que entienda yo que públicamente tengo que ser preciso. Eh, yo lo, lo, que os puedo decir es que el informe de dirección Deportiva eh, nos marcan eh, la decisión de un cambio, de un cambio de, de, entrenador, de un cambio del, jefe de ese vestuario, de un cambio de alguien que, le dé otro matiz a, la dirección de este equipo y a partir de ahí poco más puedo decir. Creo que son cosas más, más internas y son valoraciones que creo que por respeto a todos no debo hacer. Eh, más que nada porque, porque creo que son, son decisiones profesionales de, un técnico que valora el trabajo del entrenador. Está suerte No, por, supuesto. Yo creo que, el trabajo de José Luis está ahí, con, con más logros que o, o menos logros, pero que trabajo, deseo hacer las cosas bien, deseo ilusión, eh, ganas de agradar, ganas de, conseguir las cosas, eh, pues están ahí. Pero por desgracia, bueno, pues eh, no se han conseguido. eso eso provoca que, el responsable del área deportiva del club tome un posicionamiento que lo traslada al Consejo de Administración y el Consejo de Administración, pues como, como ya conocéis, pues ratifica, apoya, defiende la figura del director deportivo y, entiende que, es el máximo responsable, eh, no de la institución, pero que es el máximo responsable a la hora de, valorar eh, deportivamente aquello que ocurre en esta casa. Pues porque yo creo que que hay que apoyar, respetar y valorar el trabajo de un profesional como José Luis Mendilado hasta el último momento. No tiene ningún sentido de que yo pueda hacer otro tipo de declaraciones. Entiendo. Yo aprendí eh, de, un dirigente del fútbol que a mi entrenador y que pasado hasta el último instante. Y yo siempre he querido que la que, que aunque yo pudiera tener esa sensación conmigo mismo, aunque el director deportivo me pudiera trasladar eh, alguna incertidumbre, creo que por respeto al trabajo de, un profesional como José Luis, como José Luis y como el que venga y el que venga y el que venga. creo que, hasta el último minuto hay que apoyar a tu entrenador y no dejar en, el aire dudas y generar eh, cosas. No, yo creo que la, la culpa de esta situación del primero es mía, del segundo del director deportivo. Y a partir de ahí eh, podemos repartir responsabilidades. ¿no? Yo creo que en estos momentos el presidente es el máximo responsable. Cuando las cosas van mal, sobre todo. Cuando las cosas van bien, normalmente eh, le llegan menos, menos halagos, ¿no? Pero en estos momentos el máximo responsable de esta situación soy yo, ¿no? y, es así. Y, el, responsable eh, deportivo es, es Manolo Salvador. ¿no? Yo ahí no entro, entro en lo que es la decisión, en la toma de decisión, ¿no? y luego el del por qué no es que prefiero no es que permitirme que no, no haga más valoraciones al final es una valoración es un informe de la dirección deportiva la entendemos la acatamos eh, la respetamos eh, la valoramos la analizamos y después de hacer todo eso eh, se toma la decisión ¿no? jugadores? ¿Va a haber una llamada al orden a los jugadores? cuando Bueno, no sé, yo, yo no sé cómo llamarlo. Yo creo que al final, eh, si nosotros hemos tomado esta decisión, la responsabilidad no es toda del entrenador, lógicamente. No es toda del entrenador. El entrenador tiene un grado de responsabilidad muy alto, eh, como tiene el presidente, como tiene el director deportivo, pero pero los, artífices, los protagonistas son los jugadores, evidentemente. Eh, estoy convencido que cuando, cuando ellos hayan entrado la noticia o se enteren mañana la noticia, eh, seguro que cada uno de ellos eh, mirará ¿no? Y, y, seguro que contemplará qué grado de responsabilidad tengo yo de esta decisión del club. Esto es fútbol, por desgracia, hay muchas veces que tienes que tomar este tipo de decisiones, ¿no? Pero todos somos responsables desde el presidente como número uno hasta director deportivo, entrenador y jugadores, por supuesto, claro que sí, todos. Bueno, pues fins així de que Catalán. Molt Folgado, eh, alguna cosa más que apuntar desde de sitio de Valencia, y ya alces la guardia. Folgado. Hola. Te este escolte, Vale, ¿me, esco ¿me escoltes Ara sí, ara sí, ara sí. Deia, eh, alguna cosa més eh, abans de que alcis la guàrdia ja en el ciutat de València? No, no, no, Manolo, que no ha volgut eh, respondre el, el president del Joventut Esportiva quan se li eh, pregunta pel nom de, de Lucas Alcaraz com el màxim candidat a la banqueta del conjunt eh, Granota. L'única informació que podem oferir al respecte dels que estan en esa, en esa llista de, de preparats per a, per a la banqueta, però que a última hora també ha sigut eh, oferit entre la llau de noms que han sigut oferits al Llevant Esportiva esta vesprada, pues altre tècnic andalús com, com Manuel Jiménez. En tot cas, anem a veure què és el que corre, però jo no té de demà el dia en el que el anuncia tenim eh, dificultats en aquesta connexió, així que al semi al campament de Folgado, com sempre, fenomenal el treball, Salva. Gràcies, 12 i 32, tanquem la comunicació amb Salva Folgado. Fem una pausa obligatòria, la notícia, com vos dèiem, 11 i 5 en el Twitter d'Esports 97 nit, la institució de José Luis Mendilibar confirmada per el eh, entrenador, perdó, per el president del Llevant Unió Esportiva, Kiko Catalán, ara s'obre un període per a saber qui serà el nou entrenador, el que més sona, com dèiem, és Lucas Alcaraz, però també Folgado ens apunta que en les últimes hores ve sonant el nom de Manolo Jiménez. Però, com dèiem, el millor col·locat, el que diuen que està millor col·locat, és Lucas Alcaraz. 12 i 32 fem una pausa i ara sí, entrem de ple en el que li va passar ahir a la València ara és que ho estàvem fent que Julián avui venia una miqueta tocada la gola Jaume i ho estava fent Quico Catalán per a que Julián avui descansarà però després de la pausa vos jure que Julián va a contar-nos segons ell què li passa ahir a la València Tinc una Juanola si vols pues ara li la eh, quan, quan més millor eh, ara ah, si, ja, si ja ho han dit quasi tot sí, no? Però bueno, bueno, ara de seguida ara, ara, ara. tornem eh, llegim algo de Twitter per a veure quines respostes esteu donant a què li va passar ahir la València Riazor Y ya entre Julián, Jaume y Andreu Continúan parlando de la derrota del Valencia en terres eh, gallegues Con vos del día del tu show de José Luis Bendilibar en el Llevant Unión Esportiva 12.33 33, es la 97.7 Radio això es Sports 97 En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. ¿Quieres ver en directo a los mejores cortadores de jamón ibérico? No te pierdas el primer concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia que tendrá lugar el sábado 25 de octubre a las 18 horas en la plaza interior del Centro Comercial Nuevo Centro. Organizado por Castro y González con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Diniva, Jamones Juan Gargallo, la Asociación Nacional Cortadores de Jamón y el Corte Inglés. Medios oficiales Levante el Mercantil Valenciano, Levante Televisión y la 97.7 Radio sorteo de un jamón ibérico entre todos los asistentes. Primer concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia. Sábado 25 de octubre a las 18 horas en la plaza interior del Centro Comercial Nuevo Centro. Te esperamos su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto su concesionario Peyote en Torrente y Silla. La tarquita de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58. Teléfono 963 440216. Que mira, que mira cómo viene, que mira, que mira cómo viene la vez. También nos encontrarás en la playa Pobla de Farnás, calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 con todos los partidos de fútbol y wifi. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita obligatoria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Sochi 35. Estem de saber, Después de la noticia del día que era la institución de Mendilibar, vos recorde eh, qué li va passar a al leván. <laughs> Vos ho en el Twitter. y este, digamos, Vicente Miguel Ruiz ¿Cree que la alineación de uno crea dubtes contra el Cuer, ¿Cree que de haber sigut mes atrevit. Juan Molina, yo pienso que no le salió el partido el primer gol dudoso y el segundo se lo traga El finiquitado el partido. Saludos, pues Juan Molina. Eh, Emi Pujadas, Pedro Hernández intensidad y equilibrio entre líneas. Evi Pujadas diu, faltar intensitat i concentració dels errors d'ahir s'ha d'aprendre per al futur. Tots sabien que la primera derrota plegaria, però eh, no que fora contra el Cuer. Marc diu, el problema és parejo, cada partit regala mínim 3 contres per ralentitzar el joc. València Collenut diu, ganes, intensitat i André Gómez. Miguel Perona <laughs> diu que li falta intensitat, concentració i demasiada dependència de en el juego de un jugador ausente como es André Gómez. Juan, Juan F. Pachi alinear a Felipe Augusto, luego Parejo no estuvo a su nivel y no se asoció con los de arriba. André Gómez es un motor para el equipo, además de que salieron adormilados, como que ya tenían el partido ganado y eso no se puede permitir contra ningún equipo. <clears throat> intensidad. Ismael diu va faltar un, intensidad, dos, meses intensidad Y tres, algo de intensidad No son ningún sinónimo a tope independientemente del del, rival, Perdón eh, Dani Jornet Ibiza diu a ir intensidad y carácter carácter sus a de errades de varios jugadores tiene un resultado inesperado que debe servir eh, Juan F. diu Rodrigo debe ser más participativo puesto que desborda bien pero debe ser menos supón y dar la bola antes eh, por no hablar de Febulí, ese chico nunca se pega a la banda para desbordar siempre diagonal hacia el centro así mal Rick diu te falta uno imagino que se refería a André Gómez Eh, Luo Pérez diu, i de Parejo, què me dices? Més... Eh, a veure, per així, Gaspar Salas, eh, sobre eh, el que ha passat avui, del qual també ara parlem, diu, les bronques en el vestuari Eduard Martínez diu eh, sobre el Levante menys mal que eren acomiadats si no el Levante anava directe cap a la segona divisió no ha entès la filosofia del club Francisco Muñoz sobre el que dia Jaume del Camp de Levante un mig que portava la samarreta del Madrid Y diu sobre Valencia va a fallar que no jugaba Germán Lux que había regalado algún golet José Francisco Caballero diu las ganas es lo que falló salieron como si fueran ganando y eh, el mayordomo asesino en una clara coña diu Nuno vete ya Doncs- N'hi ha per a tot, eh? Sí, no, però la gent és molt cansada. Jo, jo crec que faltaven... Si, si, perdona, si d'algú m'ha alegrat els oients que tenim i els ciutadans que tenim és que molts són molt catxondos i sempre volen a voltes ficar-nos un somriure i, li, i li us agraïm. S'està parlant d'una paraula, intensitat, senyors. Jo crec que fallaren tres coses. Uno, in, eh, mentalitat jo, més que intensitat o actitud, jo vaig a dir mentalitat, i ho ha definit molt bé Jaume, uh mhm. -huh. ja, fa, ja fa molt de rato, però bueno, <laughs> ho ha definit bé Jaume, jo pense que, que, que creien que anava a ser el partit molt més fàcil del que va ser. Punt 2, futbol, ho ha explicat molt bé eh, Andreu, no és el mateix, és eixe 4-3-3 en Andre Gómez que en Felipe, no tens la mateixa claritat ni la potència que te dona en atac, en atac eh, André, i tres, jo m'apunta a lo que ha dit Juan Molina, uno de, dels ¿De oients, dels ¿Sí? oients, sí. Li va faltar Diego Alves. Hm. Li va faltar Diego Alves perquè estic segur de que si no li fiquen aquest segon gol, que és lamentable, el València no perd, inclús guanya el jo, partit. Si, si els canvis en, en 1-0, posa que acabe 1-0 la primera part, en els canvis a poc encertes, eixe partit no el perds quan acabes és que me ve de categoria estava pensant-ho i ell m'ha donat una ja després va fer una reflexió a tots eh? ara no, no. m'ha donat una, algo de lo que jo volia apuntar no? després de lo que ha dit al principi que ho ha dit una cosa com general que és un poquet de dir bueno pues tot lo, tot lo que ens ha passat i lo que ens ha mentalitzat crec que n'hi ha dos, dos temes importantíssims i va lligat a dos jugadors uno que s'esperava que no jugara i el segon que va ser una sorpresa no? quan els majors jugadors del València deixen al camp i veuen que darrere eh, no està qui eh, estan acostumbrats a estar i està el xaval que debutava jo crec que a partir d'aquest moment jo veig que la defensa me, me sembla a mi, no està jugant tan tranquil·la, no se tira tan d'endavant veres, eh? i no se fia automàticament res de res del, del que està de guardameta. Punto 1. El segon, que és determinant, n'hi ha pues les circumstàncies eh, donen que el jugador que pràcticament estava destacant en el València perquè damunt per la trajectòria del seu puesto que és director de, del xoc de l'equip pues d'alguna manera el que el té que suplir no és el que fica en uno perquè això d'alguna manera és complementar el que té que suplir és que i té garra el liderazgo és parejo que en aquest partit és dels pitjors que ha estat perquè balons i mai volgué agarrar la responsabilitat de l'equip. Llavors, entonces estem parlant de dos puestos determinats que independentment de lo que ha dit al principi jo, que era falta de motivació perquè pensaven que el partit estava guanyat, i aquestes circumstàncies l'estraren molt i el València, al final, si no veus dos o tres coses que estem així comptant, és impossible que se doni aquest resultat i que se doni una sensació de que si tu no saps qui és el València, és el Deportivo, no sabries definir-lo. Per tant, jo, aquestes coses, Pac, les pensem i les analitzem i després, quan tu dius que vas a disparar contra el que se meneja, sí. muertos dos <laughs> Val, vinga, més coses. És que el València ahir va perdre quasi 20 balons més que el Deportiu a la Coruña, que Parejo va ser el xor que més pèrdues de balon va tindre sobre el camp, uh mhm. -huh. amb nou. Clar, quan Parejo, que se suposava que era eh, el servei de l'equip en un partit com ahir, que no va ser André Gómez, ni va poder fer André Gómez, sí. perd nou balons, que són una, una barbaritat, pues es prou significatiu. I sobretot el tema de Joel que estava comentant Jaume, jo estic d'acord amb tu. Eh, me pareix que l'entrada de Joel contatge la inseguretat a tota la línia defensiva. Jo, mm, no sé, vaig veure tota la línia defensiva, del, a, sobretot al principi del partit, que no anaven igual que, igual que els partits. Notava una miqueta de... Nerviosos. Sí, de, de nervis, no? I sobretot aquest equip, eh, no, mm, jo crec que estem oblidant que és un equip fet de nou. Hi ha 15 incorporacions més la de l'entrenador. És normal que de vegades no carbure. Ahir no va carburar i, i sobretot n'hi ha una cosa que me preocupa que és que els davanters ahir no els van veure tenim Rodrigo i Pablo Alcácer i no es van veure no n'hi ha ni un xut a porta quants valors arribaren? Molt poquets. Molt poc, molt, molt pocs. pocs. Molt poquets. És que també... Els davanters es, es arribaren tres davanters. Si la línia de, de facturació no li arriba producte... Dos davantes, correcte. No, no, és que xutaren una vegada, una vegada a porteria. Entre tres pals, una, una volta. La que pega en el pal, la sentada ah. de Barragán i el remat de Paco Alcácer al pal. Està. Ah. Després, els dos que tenen són un tir de fora de l'àrea de Rodrigo que se'n va fregant l'escaire perquè se va obriguent. Mm. I al començament de la segona part, una jugada en desborde de Carles Gil per de fons que s'entra va estar molt bé, una eh? miqueta darrere a Rodrigo i l'empoma. En molt menys que tot això que estàs dient, ha guanyat este equip partits. Sí. En sí, seguretat sí. Raere, sense errors i fent les coses bé. Saps què falta? És molt menys. Mm. Ara, ara, eh, eh, comença a fallar, com te dic, la primera línia, que és la porteria. Sí. Fallar sí, psicològicament. A mi, això que estic dient me dona molta por. No. Perquè imagineu-se que Diego Alves se lesiona per a temps. Sí, Jaume, què passa? <laughs> sí. <laughs> Problema n'hi ha. Jo, jo no sé si no optaria per Joel, i si els defenses no estan segurs en Joel, n'hi ha un problema. Bueno, però és que Joel també ve d'un equip que fa una temporada fabulosa, uh mhm. -huh però el xaval este té una edat ja que ha estat molts anys en el món del futbol 25 i 35 partits en primera temporada passada vull dir que, que no, no té no. més experiència bueno, té una experiència relativa però no és una... això dic que, que me preocupa el fet de, bueno, que, però... de, que, de, que, de que Joel hava pogut descentrar la defensa però és que a lo millor va tindre que jugar però aquest porter necessita moltes hores de, de vol i el València segurament no, per, per decisió pròpia no les va donar va estar a falta de bones uh mhm. -huh. i a falta de bones pues, ahí se demostra, el dissabte es demostra de que d'alguna manera el xaval en tota la bona intenció eh, la defensa va dubtar i vamos, el, el valor que falla l'alemà pensa que va ser determinant en el partit. sí, que ja no, punto, eh? que a Mustafi li, li una pelota per, per damunt. No, no, però a més no és que Voldria... no li guanya, és que no vota. es que no vota, en efecte. Que això és el que més m'estranya. Voldria convidar a opinar sobre esta qüestió a tots els que diuen i defenen que no se poden tindre dos grans porters en el mateix equip. Sí, sí, es convide a tots a vindre i que, expliquen. I que expliquen la situació i que, bueno, ara, ara hem fitxat un jo... porter suplent i tenim pues, això que estàs dient tu, Manolo. La realitat. Jo... Que eh, no tindrà, vaig, tindrà no, partits, no, no vaig entrar tindrà, tindrà partits que estarà bé, tindrà partits que fallarà, però no és no, per un això... porter top per al València Club de Futbol. Per això no, no volia punt. tres porters, eh? Per això no, jo crec que per això volia, eh? És que no oblidem una cosa ja hem comentat de la primera mitja hora que avui, de les escoltetes que ha fet Nuno en l'entrenament, que li agrada sí. anar fent escoltetes als jugadors, ha agarrat els més importants de la plantilla i a Joel. No li diem que Nuno era porter. <laughs> No és qüestió baladí. No, no. Hombre. No és qüestió baladí. Habitualment suplent, també. I habitualment suplent, també. <laughs> És es que ahí se pot per fijar tant, molt, no, eh? No, no, sap molt bé el que està duguent entre mans. Però vol dir que este temps per fijar-se molt, també. Evidentment, evidentment. Jo crec que per això ella agarra avui, eh, s'ha interessat per Joel, per el seu estat anímic després de... perquè el xaval sap segur que en el segon gol pràcticament s'amaga darrere del pal i, i per estar tan amagat darrere del pal li passa el valor per, per al costat i, i acaba dins eh, eh, i no sap el que fa en aquest aspecte no oblidem que era porter que era porter suplent com abans eh, també ha dit eh, Julián i que sap molt bé el que se fa en estos casos però evidentment jo no vaig entrar a contradir el tema de Julián perquè mai ho he contradit jo mai he sigut també tampoc de la impressió de que hi ha que tindre un molt bon porter i un suplent crec que els porters els dos quan millor siguen millor com dugues tu això en una plantilla ja és un problema de l'entrenador mm. però sí que és certa una cosa almenys baix, baix el meu entendre baix el meu punt de vista pel que fa als porters eh, tindre un que juga poc si va acabar sent tan determinant per a ficar nerviós a la defensa, hi ha un problema de rerefons. És que la posició de porter... I sí que torna a dir una cosa, per, perdona, per molt bons que siguin els dos porters, jo sempre manteix una teoria, i no la vaig a canviar ara. Ha de jugar un. El que vulgui l'entrenador. Però, però és un exemple, brutal. però un. un exemple brutal. Sí. El Barcelona l'any passat no sap ni, ni pot calcular les coses que per què, perquè la lesió del porter titular el que Víctor tingué. Valdés per què? Perquè el segon, en tot el respecte, pues serà... Era porter de... Pues és l'exemple que la cançó ho diu. No tenir dos amores a la vez, no quererlos i no estar loco. <laughs> pues no equivoquem, perquè a vegades la desgràcia ve de que un porter que està tot l'any jugant, a vegades se trenca i està set mesos sense jugar. I entonces el segon té que tenir un nivell mínim per estar i defendre un equip en primera divisió important. 12 i 47. Fem l'última pausa i de seguida ho vaig a fer una altra pregunta. Ja anem a acabar pront, eh? Avui. Sí, avui la cosa va rapideta. Eh, el llevant avui se va molt de temps, com és normal, avui claro. és notícia. Eh, esteu segurs que va faltar actitud o intensitat? 12 i 47. Ara vos explico el per què vos faig aquesta pregunta. Una pausa i tornem, vinga. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Sí, no. 12. No, dis... no deixa presoners, que se diu en estos casos, yes. Montoro. 12 i 49. Hi havia una bella teoria de Johan Cruyff com a entrenador, no com a jugador, si més no com a entrenador, que deia tots els equips, per bons que siguen, per bona temporada que facin, eh, al llarg d'una temporada tenen dos o tres partits que simplement que no estan que no estan, que no és el seu dia i que no estan vull dir, lo d'ahir és que falta actitud o que no estan i amplia la pregunta possiblement per el que ha passat en els últims anys que el València ha tingut plantilles en molta falta d'actitud a lo millor psicològicament estem carregant per l'actitud quan a lo millor no ho mereixen perquè és la primera entropesada que tenen estos esta plantilla no té res a veure amb els anteriors per això us pregunte actitud no, o és que no, no. tinguin un mal dia? Jo és que no compare en, en, en cap eh, jo, jo equip i en cap altra temporada jo crec que aquest equip eh, fa gala de que entra més fort i més, en més intensitat i en més mentalitat que els altres equips uh mhm. -huh. a, a, cada, a cada partit sí. i això no va passar en este partit a partir d'ahí sí que n'hi ha moltes coses un gol que encara no sabem si és gol o no és gol eh, una xugada de Rodrigo que, bueno, que no sabem si és penal o no és penal, un gol que el porter eh, pràcticament la deixa passar, pues, n'hi ha molts, moltes circumstàncies que fan que no, pegues, no pergues el partit, sinó que t'emportes un resultat absolutament increïble per, per a un sí. partit com este, no? Yo creo que el problema mm, tampoco, no. Yo antes sí que di que era d'actitud i, i, i pense que no, eh? que, que no és d'actitud en el moment en el que avui entren els jugadors al vestuari i són els primers en reconèixer que no han estat bé i que mm. l'error és seu i no del penalti o, de, o del autogol. el que ha passat avui generalment quan un entrenador parla els jugadors callen i no ho dic per el vestidor del València he sentit a molts entrenadors que m'ho han dit de molts vestidors quan tu no després d'una derrota diu i tal, moltes voltes pregunta i se queda soles preguntant. Però també l'entrenador dona peu a que els jugadors parlen. En efecte. I me consta que avui els jugadors han parlat i que han donat un pas endavant per a dir davant de l'entrenador eh, i això que l'entrenador no. L'entrenador avui no tira de, de, desbroncada. Eh? Lo més important no del partit... L'entrenador ha preguntat i els ha dit el que vol d'ells, però no els ha desbroncat. I me consta que molts futbolistes han donat el pas endavant per a dir cavaller, així som nosaltres els que fallarem ahir. Però això va llogat a que l'entrenador, el eh, més positiu és que en un partit deplorable com ha fet, el primer que busca solucions és ell perquè sap que s'han equivocat. I ell com a responsable ho assumeix. Això és el més important. No passar la galleta a, una, a unes altres excuses que se podien dur perquè inclús hi ha motius però en aquest cas ha canviar-les i a mi em pareix fenomenal però sí que vull que recalquem a través del que ha dit el que ha dit són coses que psicològicament fan molt de mal eh? i si ho penseu un poquetet tu no és igual que així, confiat que res tens aquí temps, <laughs> en un xaval que te dones l'oportunitat i t'has que dubtar sense voler. És que un dia no jugarà tu per titular. Però això ja ho sé, però potser que... és el, el primer partit. Jo no estic dient que, que no tinga solució. Tu creus que és la primera volta? Jo crec que s'han d'ocorrir coses, Isa i la segona direcció. Com diria aquell, els nervis de la primera volta. Que no, sí, que sí. però els nervis mateixa, de la mateixa defensa, que no tenia la confiança sí, sí, sí, sí. perquè no havien jugat en ell un partit oficial. I això se contagia. Així hi ha una cosa, que és que la posició de porter és molt específica. I la tu, més. I tu tens tres porters, dos dels quals estan jugant. Uno d'ells és titular i no té rival. I no té rival, perquè a més en el cos tècnic ni en unanimitat. Té que jugar Alves i Joel no, no és que no li fa sombra, és que no li arriba ni a la meitat, vaig a dir-ho, ni a la meitat. Ah, diu Alves és entrenaments. Ell té continuïtat. Està molt bé, no està discutit. Bé, no està Diego Alves perquè li entra la, la crisi gastrointestinal. Ok, pues té anar Joel. Però si Joel no està, joder, que juga Jaume que xugue Jaume, que són els tres porters que en Nuno li va dir que no se n'anara sí, que no se n'anara el que passa que ahir no hi havia més possibilitat no, no, però és que allí està allí i la circumstància damunt és agravant perquè no pots fer el que millor podria ser la solució es que, estan allí i uno no en el moment d'eixir això no podrà fer si no com justifiques tu el, el, el fitxatge de Joel sí. abans si se lesiona el porter i no està en la convocatòria sí però és que està en la convocatòria aquí està el que sí, sí, toca. estem dient que el problema és que ahir no pogués fer aquest canvi, però que en el cas de que tingués els tres, si tu facis aquesta maniobra, que jo no dic que no siga la millor... Home, a l'Ixa te l'has carregat, en la vendimia. A, a, a, a Joel, al, no, no, al dia següent té, que buidar la taquilla. Home, no, lògicament. Pues si no estan contents el cos tècnic, ho facin, que siguin atrevits. Que siguin atrevits. Ahir a la mateixa hora que Joel cantava en, en, en el camp del Depor... En Riazor? Jaume va fer el millor partit de temporada, en Badalona. Pues mira que ja portava bons, eh? Pues, I jo crec que no és ninguna casualitat. No, no. fíjalo lo que t'he dit casualitat en esta vida hi ha poques coses per cert, eh, com vos dèiem eh, en el tema de lesionats la previsió és que per a dimecres estiguen tots fenomenal la previsió per a incorporar-se ja amb el grup tots tant Orban com eh, Alves que ha passat mala nit i mal matí, però que al llarg del dia me diuen que millora molt, després de la visita també que ha tingut aquest migdia, crec que ha sigut sí, però de Nuno i de Luis Segons la crisi, això és molt fotut, perquè això... Sí, però sembla que ha millorat prou i que eh, Home, ha són, dies, ha són dies. optimistes al voltant d'aquest aspecte, i a més a més, eh, he, de, he de dir que el que ha fet avui un entrenament d'escàndol, me diuen, és Álvaro Negredo. Sí. I jo me la xue a que Negredo estarà, si no passa res estrany, jo me la jugaria a que Negredo pot ser que davant de l'Elx estiga ja en la convocatòria. En la convocatòria en me, la me pareix que sí. En la de Deneu... Si les coses que esperem se produeixen, jo estic segur que sí. Per cert, eh, una foto que ens han enviat avui, eh, estan ficant uns andamis en Mestalla, justament darrere de la llotja VIP, el que són les noves llotxetes. Per què serà? Per què serà? Pregunte. Sospitós. Sospitós. Sospitós. Eh... Preparando la fiesta. Eh, I Eh, parlant de festes, per cert, eh, el que eh, avui comentaven eh, Andreu i jo i, i en Salva també en la redacció eh, el fet que avui al fet de manejar no anem a dir una crisi, és la primera derrota però el fet de, de manejar tot el que s'emmereix al voltant de l'equip, en això uno crec que és un tio que eh, fins al mil·límetre exprimís tot eh, avui el que ha parlat en roda de premsa no és un altre que dic això tampoc és casualitat. Otamendi, el no. braç, el clar braç executor de Nuno, un dels clars braços executors de Nuno dins del terreny de joc, avui i la sala de premsa per a fer públic el missatge que l'entrenador vol que arribi. Per això dic que mm. no és casualitat que avui li hagi tocat parlar Otamendi. No és casualitat, i Otamendi és un dels líders del vestuari, però és que, a més, Diego no estava, per el que hem comentat, i Parejo va parlar ahir. Will the Will que havia de donar la cara era Otamendi. El millor que no haguera parlat, també. Pues... Qui? Parejo. Per què? No, me pareix a mi que no estaria massa brillant, tampoc. Eh, estic sentint ja, <coughs> ho dic eh, per, al de que diu Julián, estic sentint veus molt, molt crítiques en Parejo. Sembla que se no, però jo no parle no. més allà, parle que pues, a veure, jugadors, no. jugadors a vegades li posen un micròfon i eh, pues, a vegades encerten i altres vegades no, mm. no. Eh, jo parlo del rendiment ells també, també algunes crítiques he llegit també algunes crítiques en el Twitter de la gent que està demanant més de Parejo i és cert que Parejo no ha lluit encara al nivell que va lluir eh, l'última temporada i mitja però la meua impressió i la meua teoria personal vull sentir-vos en el minut i pico que ens queda abans de donar titulars és que el fet de la pressió tan avançada que fa el València, sobretot en el mig del camp, fa que Parejo, en l'ajuda a l'equip, en la pressió, perga individualment uh mhm. -huh. a l'hora de, amb el balón als peus, ser tan lluïdor com lluïa I, i ahir, a més, havia de fer André Gómez. I, I Parejo no té eixa força, no té, no té eixa conducció, no té eixa Però tem que ho per lo menos. Eh? Home, clar, i jo crec que ho va intentar. I, no, i, i el dissabte... Sí, sí, eh, ahir. El diumenge. El diumenge. El diumenge. I jo crec que per això perd els balons, eh? Jo mm, mm, no estem acostumats a voler Estic allà, parejo. Estic llegat encara. <laughs> jo, jo no l'he vist tan mal en general, eh? En general. No. Ahir, ahir sí que va estar bé. Ahir, però, ahir estem no, parlant, estem no, parlant no, de que això... El treball, però és conseqüència... El treball dels jugadors no és per a lluir els jugadors. No, l'equip que l'equip funcione i guanyi. Per, per això... Si Parejo se sacrifica... No si Parejo se sacrifica... Ah per això no està fent una temporada roïn, ho està fent. Per això jo estic sí, no. que no és tan fluix com altres me diuen. El que passa és que està ajudant molt més en unes tasques sí, sí. que no són tan lluïdores individualment però són més productives col·lectives. Però hi ha un altre jugador que està assumint també unes altres obligacions, que té un lluïment espectacular, i això també fa sombra en un moment donat a un que l'estava fent antes. Això sí. tenim que reconèixer-ho. Sí, sí. sí senyor, jo estic absolutament d'acord eh? i com deia, com deia Julián els jugadors són per a lluir individualment són per aportar en el col·lectiu el millor que té i, en i el millor que saben i en efecte jo crec que en el col·lectiu està aportant molt més que altres anys eh, Dani Parejo al València Club de Futbol pues anem a deixar-ho així eh, no li dedicat ni un segon perquè tampoc ho mereix